Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Lipanj je 1776. godine. U Filadelfiji, u Pensilvaniji, tada jednoj od britanskih kolonija u Sjevernoj Americi, zasjeda tijelo nazvano Kontinentalni kongres – ono se prvi puta sastalo u rujnu 1774. kako bi 56 predstavnika svih britanskih kolonija u Sjevernoj Americi, osim Đorđe, odgovorili na donošenje takozvanih nepodnošljivih zakona u britanskom parlamentu, te na postupke britanskih kolonijalnih vlasti u Sjevernoj Americi. Nepodnošljive zakone donio je britanski parlament kako bi se kaznili oni koji su se u Americi počeli suprotstavljati kolonijalnim vlastima. Jedan od zakona bio i zakon o Bostonskoj luci, kojim je ta luka zatvorena sve dok se ne plati odšteta za čaj uništenu Bostonskoj čajanki. Kada su gnjevni stanovnici Bostona u more pobacali čaj zbog britanskih nameta na taj napitak. Na prvoj sjednici kontinentalni kongres poslao je britanskoj kruni popis zamjerki na njezinu vlast i po pozvao je na bojkot britanske robe kada se 1775. kontinentalni kongres po drugi puta sastao, već je počeo rat između američkih kolonista i britanske krune. Te godine kongres imenovao George Washingtona za glavnog zapovjednika pobunjeničkih snaga i počeo je djelovati kao privremena vlada 13 britanskih kolonija. U lipnju 1776. većini članova kontinentalnog kongresa bilo je jasno da mira s Velikom Britanijom nema i da se kolonije moraju osamostaliti. Tog lipnja 1776 mjesta, jedan od delegata na kongresu, odvjetnik po imenu John Dickinson, sastavit će nacrt prvog važnog dokumenta države u nastajanju. U tom će dokumentu on vjerojatno i dati novoj državi ime. Jill Lepore knjizi Ove istine, povijest Sjedinjenih država, piše. Na kontinentalnom kongresu u lipnju u Filadelfiji delegat John Dickinson sačinio je nacrt članaka konfederacije. Ime te konfederacije bit će Sjedinjene države Amerike, napisao je vjerojatno prvi put koristeći tu frazu. Možda je Dickinson frazu Sjedinjene države pronašao u knjizi sporazuma koju je koristio kongres. U njoj je bio i sporazum iz 1667. u kojem se spominjala konfederacija holandskih država kao Sjedinjene države nizozemske. U Dickensovom nacrtu kolonije sada države trebale su stvoriti ligu prijateljstva za svoju zajedničku obranu, za osiguranje svojih sloboda i njihovo zajedničko i opće blagostanje. Prvi nacrt pozvao kongres da svaka država u skladu sa svojim stanovništvom doprinese ratnim naporima i troškovima vlade i prema tome pozvao da se svake tri godine popiše to stanovništvo. Od tog nacrta u kojemu su i po prvi puta Sjedine američke države dobile ime, pa do konačnog usaglašavanja teksta članaka konfederacije, trebalo je proći godinu i pol. Završni tekst članaka Konfederacije, Kontinentalni kongres, prihvatio je 15. studenog 1777. A onda su članci poslani na ratifikaciju svih 13 sada već bivših britanskih kolonija. Taj je postupak završen 1. ožujka 1781. Nije puno vremena prošlo i postalo je jasno da su Sjedinjene američke države uređene prema tim člancima konfederacije na putu da postanu ono što se danas naziva failed state neuspjela država. Već na početku usaglašavanja članaka konfederacije bilo je jasno kuda taj proces ide. John Dickinson u nacrtu je napisao da će svaka država ratnim naporima i poslovima vlade doprinositi prema broju svojih stanovnika. Predstavnici država to su zamijenili odredbom da će doprinos ovisiti o vrijednosti zemlje svake pojedine države. Kako nitko nije imao pojma koliko vrijedi zemlja u pojedinoj državi, same države odlučivale su koliko će novaca dati za rat i poslove vlade. 19. listopada 1781. američke snage nanijele su kod Yorktowna ključan poraz britanskim snagama. Nepune dvije godine kasnije Velika Britanija mirom sklopljenim u Parizu morala je priznati nezavisnost 13 kolonija u Sjevernoj Americi. A ta golema nova država koja se tada rasprostirala od Atlantske obale do rijeke Mississippi i od velikih jezera do Floride zapravo nije funkcionirala. Jill Lepore piše. bilo je očito da članci konfederacije nisu funkcionirali. Njih je sastavio kontinentalni kongres, kako bi se mogao voditi rat protiv Velike Britanije i čak ni to nisu mogli dobro raditi. Pukovnije su bile neuhranjene vojnici, neplaćeni veterani, ostavljeni bez mirovina. Pokušaj da se revidiraju članci pokazali su se besplodnima, čak i kada je postalo jasno da kontinentalni kongres nema mogućnost riješiti nesporazum između država, niti ima ovlast da postavi standarde ili da regulira trgovinu. Nova je nacija kao rezultat imala 13 različitih valuta i 13 zasebnih mornarica. Ključno je bilo to što članci konfederacije nisu davali pravo kongresu da se zadužuje ili raspisuje nove poreze. A novaca je trebalo. Pariški sporazum nalagao je Sjedinim državama da podmire dugove. Većina ih je nastala za vrijeme rata za nezavisnost. Ako države ne budu u mogućnosti platiti svoj dug, Velika Britanija prijetila je da neće poštovati odredbe sporazuma kojim su Sjedine države dobile nezavisnost. Tu nije bio kraj disfunkcionalnosti nove države. Jill Lepore piše. Čak i da je kongres imao pravo da nameće nove poreze, bilo je nejasno kako se može odrediti koliko će svaka država platiti poreza. Hoće li ga svaka država plaćati u odnosu na veličinu svog stanovništva ili u odnosu na vlasništvo? U većini zemlje vlasništvo je imalo oblik ljudi. Kada je u pitanju prikupljanje poreza, hoće li se rob računati kao čovjek ili kao vlasništvo? Godine 1777. Samuel Chase iz Pensilvanije tvrdio je da se samo bijeli stanovnici mogu računati kao ljudi, jer zakonski crnci nisu ništa više ljudi od stoke. To je bilo tako važno Tomasu Linču iz Južne Karoline da je on zaprijetio da će ako se bude raspravljalo jesu li robovi vlasništvo, to biti kraj konfederacije. Na to je Benjamin Franklin izrekao duhovitu primjedbu da je samo jedan jednostavan način da se zna razlike između ljudi i vlasništva. Ovce se nikad neće pobuniti. Konfederacija je pokušala tiskati svoj papirnati novac. On nije vrijedio puno. Nizozemska i Francuska insistirale su na vraćanju dugova i to u pravom novcu, a ne u bezvrijednom papiru koji je tiskao kongres. Godine 1786. bilo je jasno da nova država ne može platiti svoje dugove. I same su države bile u problemima. One su mogle nametati nove poreze, ali to se nije svidjelo njihovim stanovnicima. U kolovozu 1786. u Masačusecu je izbila oružana pobuna protiv novih poreza, koje je vodio veteran rata za nezavisnost Daniel Shays. U rujnu 1786 pokušalo se spasiti novu državu. U Anapolisu, u državi Maryland, sazvana je konvencija na kojoj su delegati saveznih država trebali poboljšati i nadopuniti članke konfederacije. Među delegatima bio i sitan, mršavi čovjek iz Virginije, po imenu James Madison. Među onima koji su se okupili 11. rujna 1786. u Napolisu u pokušaju da se spase članci konfederacije i nova država, bio je James Madison. Tada mu je bilo 35 godina. Rođen je u Montpellieru u Virginiji u obitelji jednog od najvećih veleposjednika u okrugu Orange. Kada mu je bilo 18, na konju je odjahao u koleđu u New Jerseyu. Danas je to učilište Princeton. Četverogodišnji studij završio je za dvije godine. Već za studija pokazao je neprijateljstvo prema britanskoj kolonijalnoj vlasti. Stalno učenje i rad doveli su do napada epileptične histerije. Zbog nje nije prošao vojnu obuku godine 1776. izabran je u revolucionarnu konvenciju Virginije. Dvije godine kasnije nije reizabran jer je odbio dijeliti besplatan whisky elektorima. Ipak u ožujku 1780. izabran je za delegata Virginije u kontinentalnom kongresu. Visok nešto više od 1,60 težak oko 50 kg, sa slabim glasom, jedva je isprva bio primjećivan. Nije prošlo puno vremena i on je postao jedan od najuglednijih delegata. Bio je protiv članaka konfederacije. Smatrao je da nova država, Sjedinjene američke države, mora biti čvršća unija. Toga je i dovelo u Anapolis u rujnu 1786 ali tamo se okupilo samo 12 delegata iz pet država. Nakon što je propala konvencija koja je trebala učiniti boljim članke konfederacije, Madison je bio uvjeren da samo jedna stvar može spasiti tek stvorene Sjedinjene američke države. Novi ustav. Jill Lepore piše. Madison je napisao u republikanskoj vladi, kako god sastavljenoj, većina na kraju daje zakon. Kakav god da interes ili zajednička strast ujedinjuju većinu, što će nju obuzdati od nepravednog kršenja prava i interesa manjine ili pojedinaca? Koja to sila obuzdava dobre ljude da ne čine zle stvari? Poštenje, karakter, vjera, na njih se pokazala je povijest ne može osloniti. Jedina sila koja može obuzdati tiraniju naroda je sila dobro sačinjenog ustava. On mora biti dobro iskovan poput željeznih vrata. Novi pokušaj popravljanja članaka konfederacije trebao je početi u Filadelfiji u svibnju 1787. Među prvima je na tu konvenciju došao James Madison. Ovoga puta nije bio jedini koji je smatrao da se mora posegnuti za radikalnim rješenjima. Jill Lepore piše. U noći 16. svibnja uz svjetlo svijeća u blagovaonici kuće Benjamina Franklina okupilo se šest ranih pridošlica na konvenciju i dogovorili su se da bi umjesto pukog revidiranja članaka konfederacije, koji su bili jedno nešto više od sporazuma o savezu između suverenih država, konvencija morala stvoriti nacionalnu vladu. Sljedećeg dana Madison je počeo raditi na nacrtu onoga što će postati znano kao plan iz Virginije. Pored Franklina i Madisona u blagavonici Franklinove kuće u Filadelfiji okupila su se dva člana delegacije Pensilvanije, Governor Morris i James Wilson, kao i još dva člana delegacije Virginije. Jedan od njih bio je Edmund Randolph, ali drugi član bio je važniji. On je bio George Washington, vojni zapovjednik koji je američke pobunjeničke trupe doveo do pobjede u ratu s kolonijalnim trupama. Kada je on na konju dojahao u Filadelfiju kako bi sudjelovao na konvenciji, postalo je jasno da su snažne ličnosti od odlučile dati novoj državi novi oblik vlasti. Kako bi to učinili, u Filadelfiji su u svibnju 1787. počeli rad na novom temeljnom dokumentu mlade države. Rezultat tog posla je današnji američki ustav. U sljedećih nekoliko povijesti četvrtkom govorit ćemo o tom važnom ustavu. Naš sugovornik je profesor dr. Žarko Puhovski. prije članaka konfederacije, znatno prije nego što je u Filadelfiji počeo rad na novom ustavu, jedan od važnih ljudi u stvaranju Sjedinjenih država, takozvanih očeva utemeljitelja, Thomas Jefferson, sastavio je deklaraciju kojem je 13 britanskih kolonija proglasilo svoju nezavisnost. Na početku tog dokumenta stajale su riječi koje će odrediti ustav Sjedinjenih država. Mi smatramo ove istine očiglednim, da su svi ljudi stvoreni jednaki, da su obdareni od strane njihovog tvorca određenim neotuđivim pravima, među kojima su život, sloboda i težnja za srećom. U cilju osiguravanja ovih prava, vlade ustanovljene među ljudima izvode svoje zakonite moći iz suglasnosti onih nad kojima se vlada. To je bez ikakvog pretjerivanja početak priče o ustavima općenito. To je prvi moderni pisani ustav. Postoji britanska tradicija nepisanog ustava, ali to je prvi moderni pisani ustav i on počiva, i to je ono što mi se čini strašno važnim kad se govori izvan strogo pravnog konteksta, na nizu moglo bi se reći produktivnih nesporazuma. Prvo ideja je bila neovisnost, dakle ono što se zvalo home rule, domaća vlast. A onda je ta neovisnost tumačena kao isto za slobodu. Jer kad moj vladar više nije engleski kralj nego američki predsjednik, onda sam ja slobodan. Pri čemu se naprosto nije dugo vremena uopće čulo da ste prešli od jednog vladara drugom bližem vladaru, koji može biti bolji ne mora, to sad pitanje za raspravu, ali ostaje koncept vladara jer države bez nekog vladara nema. Drugo, ono što se tu pojavljuje jest nešto što je prije 110 godina u glasovitoj knjizi Economic Interpretation of American Constitution, eh, dakle ekonomska interpretacija američkog ustava, Charles Beard napisao kad je rekao umjesto home rule imali smo pitanje who should rule at home. I to je zapravo pravo pitanje. Ono čime se Ustav bavi jest tko i kako treba vladati ovom zajednicom. Međutim, i to je druga razina isporazuma, u ime opravdanja toga da mi vladamo, to su ovih 13 država, odnosno njihovih predstavnika koji donose najprije deklaraciju neovisnosti 1776. onda 11 godina kasnije faktički ustav, se pozivalo na prirodno pravo. Na prirodno pravo koje je s jedne strane božansko pravo, jer kralj je božanski vladar, pogotovo, bez obzira to King George III ili neko drugi, ali radilo se o tomu da je Engleska bila i ostala formalno, zapravo slična Iranu. Dakle, država koja je vladar svjetovni ujedno i vladar nad crkvom, dakle jedna vrsta teokracije. To je izgubljeno na jedan elegantan način u Engleskoj, odnosno Britaniji, interpretacijama realnosti, ali formalno je bilo tako. Prema tomu protiv Bože ili božanske ovlasti vladara trebalo se pozvati na božansku ovlast ljudske prirode. To je bilo dosta dugo zapostavljeno u interpretacijama sve dok nije u glasovitoj Gettysburgskoj adresi ili Gettysburgskom govoru Abraham Lincoln na tu rečenicu se pozvao i onda je njegova formulacija bila da je to jedna od najvažnijih rečenica rečene na našem jeziku. U toj strašno važnoj rečenici dolazimo onda do trećeg nesporazuma. Rečenica počinje We hold this truth to be self-evident. Držimo da su ove istine samo evidentne, dakle samo razumljive. Da su svi ljudi rođeni jednako i da imaju neka neotuđiva prava, a to su život, sloboda i pravo na težnju za sreću. Drugi kontinentalni kongres počeo je zasjedati 10. svibnja 1775. Uoči zasjedanja izbio je prvi veliki okršaj između britanskih trupa i pobunjenika. Zapovjednik britanskih snaga u Sjevernoj Americi Thomas Gage krenuo je prema nalogu metropole u kažnjavanje buntovnika. Cilj pohoda bila su skladišta vojne opreme u Concordu u Massachusettsu. 700 britanskih vojnika krenulo je iz Bostona prema Concordu i kod Lexingtona dočekali su ih pripadnici kolonijalne milicije, takozvani Minitmeni. Tko je ispalio prvi hitac ne zna se. Okršaj je završio sa 273 mrtva britanska vojnika i 95 mrtvih američkih pobunjenika. Okršaj kod Lexingtona i Concorda ostavio je veliki utisak na delegate okupljene na kontinentalnom kongresu, ali to nije značilo da su svi bili za proglašavanje nezavisnosti od Londona. A onda je 17. lipnja te 1775. kod Bunker Hilla u Charlestonu, danas je to dio Bostona, počela prva velika bitka između britanskih trupa i pobunjenika, u kojoj je sudjelovala na tisuće vojnika na obje strane i gubici su bili veliki. Na američkoj strani bilo je oko 450 mrtvih, ranjenih i zarobljenih, na britanskoj 1054 mrtva i ranjena, među njima i 89 časnika. Onda je u kolovozu britanski kralj George III. javno izjavio da su kolonije u otvorenoj pobuni. Kongres je namjeravao odgovoriti objavom nezavisnosti. Za pisanje te objave zadužen je jedan od najtalentiranijih delegata. Njega ovako opisuje Robert Middlekauf u povijesti američke revolucije naslovljenoj Slavni cilj. Thomas Jefferson imao je 1776. 33 godine. Rođen u Shedwellu, bio je sin Petera Jeffersona i Jane Randolph. Peter Jefferson bio je ambiciozan čovjek i prije smrti 14 godina nakon rođenja sina postao je vođa u zapadnoj Virginiji. Iako mu supruga nije donijela miraz, brak s njom sigurno je pomogao u njegovom usponu. Randolfovi su bili velika obitelj i savez njima odvojio ga je od ostalih plantažera. Peter Jefferson želio je da mu sin bude obrazovan i poslao ga je obližnjem svećeniku na poduku iz grčkog i latinskog. Ljubav Tomasa Jeffersona prema klasičnoj literaturi rođena je u tim godinama. Nastavio je školovanje u koleđu William i Mary, a onda se pripremao za odjetnički ispit kod Georgia Whitea, uglednog odjetnika iz Williamsburga i dobrog znanca klasika. Jefferson je bio vrijedan student, ali ne baš ozbiljan mladić. White mu je dao da čita četverotomno dijelo Institucije zakona Engleske, koje je napisao Edward Coke. Jefferson je pročitao sva četiri toma, ali ne bez pobune. Svom je prijatelju Johnu Pageu priznao Stvarno želim da vrag odnese starog Coke-a, jer nikad nisam bio tako umoran od neke stare, dosadne hulje poput njega. Studij su prekidali brojni plesovi i udvaranja mladim damama. Kada je navršio 21 godinu, morao je preuzeti odgovornost za obiteljsko imanje i izdržavanje majke i mlađe sestre. U isto vrijeme primljen je u odvjetničku komoru. Bavio se uzgojem duhana na obiteljskoj plantaži. To je značilo da je bio robovlasnik i odvjetničkim poslom. I jedan i drugi posao obavljao je do u detalje. Sačuvane su knjige u kojima je pažljivo zapisivao sve troškove jednog i drugog posla. 1. siječnja 1772. oženio se s Martom Wiles Kelton. Tri godine prije izabran je po prvi puta u neko predstavničko tijelo, u dom građana u okrugu Albemarle a onda je počela pobuna protiv britanske kolonijalne vlasti. George Middlecough piše. Do izbijanja rata 1775. Jeffersonov život nalikovao je na živote mnogih plantažera u Virginiji, a opet 1776. u dobi od 33 godine on je bio izvanredna osoba. Ono što ga je razlikovalo od drugih nije bila samo širina njegovih interesa ili već tada veliko obrazovanje. Interesiralo ga je skoro sve oko njega i sve što se moglo pročitati u knjigama. Proučavao je arhitekturu, glazbu, klasičnu književnost, politiku, pravo, povijest i prirodne znanosti. Ali ono što ga je odvajalo od drugih nije bilo njegovo obrazovanje ili interesi, bila je to kvaliteta njegova uma, nije bio sustavan mislila ili teoretičar, nije bio zainteresiran za formalne filozofske probleme, prezirao je Platona, ali iako je imao malo želje za abstrakcije, njegova je misao bila spekulativna. Po svemu što je proučavao, pitao je prodorna pitanja i tražio empirijske odgovore. Posjedovao je odvjetničku želju da se traže dokazi, ali imao je i znanstvenikovo nagnuće i apetit. Ali više od svih ljudi svog vremena, a možda i većine ljudi uopće u povijesti, imao je maštu. Revolucija ju je ubrzala i skoro je odmah iz njega izvukla viziju mogućnosti koje leže pred slobodnim ljudima u Americi. Taj čovjek napisao onu rečenicu koja će obilježiti američku povijest do danas. To je veoma fina formulacija, daleko sežna formulacija, međutim ona je potpuno abstraktna. Imamo nakon toga stotinu godina, 150 godina, ogorčene, uključujući oružanu borbu, u povodu interpretacije onoga što bi to trebalo značiti. Na primjer, jesu li ljudi crnci i crnki? Jesu li ljudi, ne žene? Jer ova priča, ljudi imaju prava, se prevodi, to je pravni tekst na koncu, koji se ponavlja opet, bavi time tko treba vladati, u veoma jednostavno pitanje o tomu tko ima pravo glasa. Već ako smo demokracija, svi imaju pravo glasa, pitanje tko su svi. I time se stvar potpuno u sebi zaplela, jer ključna riječ self-evident, samo evidentno, očito je bila hotimično zabašurivanje realnosti. Oni u tom trenutku nisu bili pripravni odlučivati o robovima, a kamoli o ženama. Oni su spremni raspravljati prije svega o tomu, i to je ono što se danas <laughs> zaboravlja, kako će se raspodjeljivati ovlasti i prije svega novac između federacije i saveznih država, odnosno bave se vlastitom bojazni da ta savezna država ne postane premoćna. I s druge strane, da se državama ne olakša ocijepljenje odnosno izlazak iz zajednice. I to je realno političko pitanje. Međutim, zbog tih nekoliko formulacija koje su se uvodno pojavile, to je postala jedna od najvažnijih rečenica u engleskom jeziku i jedna od najvažnijih uopće politički najvažnijih rečenica u modernoj političkoj povijesti. I onda imamo opet situaciju u kojoj kasnije interpretacije se vraćaju na ovo pitanje koje je sažeto ovom čudnom dodatku samo auto autoevidentno, a koje zapravo e, je ukorijenjeno u jednoj knjizi koja je izašla otprilike istovremeno kad je ta deklaracija sačinjena, 1776. da ponovim, to je knjiga Tomasa Paina Common Sense, odnosno Zdrav razum. On je, došavši iz Engleske, zaključio da zdrav razum upućuje na to da ove kolonije nemaju smisla, da one imaju smisla jedino kao samostalne države, da su one predaleko, predrukće i tako dalje, i da ako već budu neovisne države, tu je penje je bio jako oprezan, onda to ima smisla samo ako budu republike, jer nova kraljevina ne bi također donijela ništa dobro, kaže I zato je ovo pozivanje na zdrav razum, koje nalaže da se eto ocijepimo, prevedeno u ovom kontekstu u formulaciju autoevidentno, samoevidentno, po sebi jasno, koje onda dovodi do toga da se različiti sitni incidenti, takozvana čajanka bostonska, nešto drugo, zaokružuju u povode koji traže neovisnost u Engleskoj. Dakle, home rule, da vladamo sami sobom, samouprava ako hoćete. I onda, kad smo već rekli samouprava, ne možemo reći da naš kralj upravlja umjesto njihovoga. Ovdje su shvatili, dakle, radi se o tomu da narod ili puk vlada, dakle, hoćemo republiku, to jest demokraciju. Robert Middlekauf svoju povijest američke revolucije i rata za nezavisnost počinje tvrdnjom da je Benjamin Franklin bio praktičan čovjek. To 15. dijete u obitelji podrijetlom iz Engleske počeo je školovanje kao naučnik kod svog brata Jamesa. Učio je tiskarski zanat. Kada mu je bila 21 godina, otvorio je svoju tiskaru, koja je za nekoliko godina postala najuspješnijom u Sjevernoj Americi, imala ključan utjecaj za razvoj američkog novinarstva. Pored života uspješnog poslovnog čovjeka, Franklin je bio izumitelj i znanstvenik. Godine 1746. kada mu je bilo 40 godina, počeo izučavati električne pojave. Kako to piše Middlecauf, praktični ljudi obično nisu revolucionari. Ali u samo nekoliko godina ti praktični ljudi poput Franklina, Jeffersona, Johna Adamsa, Georgia Washingtona postaće utemeljitelji nove države. I oni su smatrali da je osamostaljenje od kolonijalne metropole stvar zdravog razuma. Ali ono što se 1776. činilo kao zdravorazumski potez, samo nekoliko godina prije ljudi poput Franklina smatrali bi ludošću. Za stav da je osamostaljenje 13 kolonija od Londona čin zdravog razuma, zaslužan je Engles koji je bio neuspješan gotovo u svemu čega se poduhvatio. A opet u tom neuspješnom čovjeku Benjamin Franklin nešto je vidio. George Middlecough piše. Thomas Paine, sin engleskog kvekera koji je zarađivao za život kao izrađivač korzeta, došao je u Ameriku samo 14 mjeseci prije nego što će objaviti dijelo Zdrav razum. Imao je 39 godina i propao je u svemu čega se poduhvatio. Pokušao je poput oca zarađivati za život izradom korzeta i propao je. Pokušao je poučavati, propao je. Služio je kao ubiratelj poreza, otpušten je iz službe. Probao je biti trgovac i nije uspio. Čak je pokušao i s brakom, dva puta. Prva supruga umrla je za vrijeme porođaja, druga mu je bila supruga samo po prezimenu. Brak nikada nije konzumiran. Paynov prijatelj George Scott, carinski službenik, upoznao ga je 1774. s Benjaminom Franklinom, koji je završavao svoje poslanje kao kolonijalni agent. Franklin je očito nešto vidio u peinu neki talent koji još nije našao svoj medij i tada je saznao da Payne želi otići u Ameriku. Napisao je tada pismo u kojem ga je preporučio svom zetu Richardu Bejšu, trgovcu iz Filadelfije. Thomasu Paineu nije bilo na kraj pameti da se u Filadelfiji bavi trgovinom. U taj grad došao 30. studenog 1774. Sastao se sa Franklinovim zetom, a onda počeo zarađivati za život pisanjem eseja i stihova za lokalne novine. Brzo se pokazalo da je Paineov talent našao svoj medij. On je znao pisati. 10. siječnja 1776. on je napisao svoje najvažnije dijelo, 50 stranica dug pamflet pod naslovom zdrav razum. U njemu su bili i ovi reci. Kada govorim o ideji odvajanja i nezavisnosti, nisam pod utjecajem ni ponosa, ni stranke, ni srđbe. Čvrsto sam i iskreno uvjeren da je to u istinskom interesu Amerike. Sve što nije to, obično je krpanje i ne može osigurati dugotrajniju sreću, već ostavlja mač našoj djeci, i vraća sve u vrijeme kada je nešto, da je otišlo malo dalje, moglo Americi služiti na čast. Budući da Velika Britanija nije pokazala ni najmanju sklonost kompromisu, možemo biti sigurni da se ne mogu ponuditi nikakvi uvjeti koje bi Amerika mogla prihvatiti ili koji bi odgovarali cijeni krvi i novca što smo je platili. Kada je 13 američkih kolonija izborilo svoju nezavisnost, država koja je nastala sporazumom u Parizu 1783. brzo se pokazala kao neuspješna. I Sjedinjene američke države trebale su se organizirati na novi način kako bi preživjele. Ustav počinje opet sličnom formulacijom We the people, koja je opet više značna. Upozoravam neke koji znaju starije filme, postojan glasoviti film zove se Nashville, u kojemu se u pozadini filma događa jedna politička kampanja u kojoj se nosiva formula, nosiva parola We are the people interpretira na tri načina. We are the people, dakle mi smo narod. We are the people, dakle mi jesmo, to traje. I we are the people, dakle naglasak je narod ili puk. Ovdje uzeto we the people i to je bilo ono što je takozvani Committee of Style se to zvalo, dakle odbor za stil, to je onaj koji je formulirao konačno tekstove sam sebe udribla u federaciju. Jer je konfederacija u klasičnim teorijskim zasadama bila zajednica država, pa onda bi to bilo zajednica republika, a onda bi to bilo zajednica e, naroda u pluralu, jer svaka republika ima svoj narod. Narod je izvan etničkih konteksta zajednica državljana koji obnašaju vlast u demokraciji. Kad smo rekli we the people of United States, odnosno of the states se to najprije pisalo, onda je uvedena legitimacija federacije, a onda se pogledom unatrag vidjelo da pokušaj konfederacijskih formula zapravo ni na papiru ne funkcionira. Tu je veoma važnu ulogu igrao guverner Morris iz Pensilvanije, koji je vodio taj e, odbor za, za stil i koji je onda inzistirao na tomu da se odmah uz to doda people of the United States, dakle narod, mi narod Ujedinjeni Sjedinjenih država i time je zapravo u jednoj rečenici prelomljena rasprava. Naravno, trebalo neko vrijeme da se shvati trik, jer ono što je isto tako danas zaboravljeno, velik dio ljudi koji su odlučivali o tim dokumentima i o deklaraciji i o ustavu, odnosno formulacijama, su bili polupismeni ljudi. Jedan je anglist prije 50. godina dokazao da je u ovoj prvoj konvenciji dvije trećine ljudi pisalo Europu sa U, Europe, jer su bili, danas bismo rekli, polupismeni, a to je već bilo puno u ono vrijeme. Dakle, ti ljudi nisu imali neke posebne teorijske ni pozicije, ni ambicije, ni e, opcije pred sobom, ali su baš imali ono što je Payne nazvao common sense, zdravi razum, rekli su ok, a, vraćamo se, nećemo engleskog vladara, hoćemo sami sobom vladati, dakle nećemo američkog vladara, nego hoćemo da američki narod vlada. Ako američki narod vlada, onda ne može biti više država kojima on vlada, nego mora biti jedna država. Ali onda se vraćamo, ali ta država sad se stalno to vrti. Ne smije biti prejaka, ne smije biti toliko moćna da oslabi one koji su ju porodili. Temeljni nedostatak članaka konfederacije bio je da su oni bili zapravo sporazum između nezavisnih država, a ne okvir za vladu koja bi vladala savezom tih država. U člancima je jasno pisalo, svaka država zadržava svoj suverenitet, slobodu i nezavisnost. Kontinentalni kongres koji je utemeljen 1774. vodio je 13 britanskih kolonija prema nezavisnosti. On je stvorio vojsku, tiskao novac i pregovarao sa stranim državama. Kroz taj kongres 13 kolonija budućih država koordinirale su rat protiv Velike Britanije. Članci konfederacije su zapravo kopirali taj model. Oni su za kongres Sjedinjenih država dobro propisali kako se može podignuti vojska, imenovati njezin vrhovni zapovjednik, kako dati pravo privatnicima da se bore protiv stranog brodovlja, kako se može pregovarati sa stranim silama. Ono što članci nisu propisali jest kako kongres može vladati izvan poslova rata i mira. Kongres prema člancima konfederacije nije mogao nametnuti nove poreze, niti prisiliti države da ispune kvotu koju su morale dati saveznoj vladi. Savezni funkcionari bili su prisiljeni na svakakve pothvate, ne bili prisilile države da plate ono što su trebali platiti u saveznu blagajnu. Michael J. Carman u knjizi Pothvat tvoraca, stvaranje ustava Sjedinjenih država piše Nadzornik financija Robert Morris pokušao je pritisnuti države da ispune svoje obveze, tako što je naložio saveznim poreznicima da objave u lokalnim novinama koliko su države dužne poreza, što bi moglo posramiti države i natjerati ih da objasne zašto ne ispunjavaju obveze. Ali njegove učestale poruke u kojima je tražio od državnih legislatura i izvršnih vlasti da plate ono što su dužni, bile su, poput kako je on rekao Georgeu Washingtonu, propovjedanja mrtvim ljudima. Novi je ustav trebao ispraviti to stanje. Sjedinjene američke države morale su postati federacija koja funkcionira. U nekoliko navrata Jefferson spominje formulaciju ubojice majke svoje. Majke su majki svojih. Majke su e, države koje su stvorile federaciju. I sad bi federacija trebala pobiti te svoje majke jer su one ometale njezinu razvoj. Mi imamo paralelnu poslovicu puno baba kilovo dijete. Dakle, telo se te babe, sad su postale babe, više nisu bile potrebne, pobiti da bi se dijete eto razvilo. I od početka su bili u igri i ljudi koji su imali jasan stav o jedinstvenim Sjedinjenim američkim državama. Kao što je e, već spomenuta knjiga Charlesa Birda dobro pokazala, to je jedna veoma radikalno ljevičarska marksistička interpretacija, za on sam kaže da nije jedina moguća, ali je svako interesantna, oni koji su bili pioniri te centralizacije, možda teška reći, ali protudecentralizacije recimo, ili straha od decentralizacije, bili su ljudi koji su zastupali svoje interese, interese svog vlasništva, odnosno svoje kapitala. Ono što je davno poznato, kapitalu granice smetaju što više granica, to više zaustavljanja prelaza i tako dalje. Uvijek se spominjalo kao nakaradna opasnost eh, primjer Njemačke. Od eh, Frankfurta do Hamburga mislim da je bilo osam granica. Danas to izgleda kao Ložvicali. ali eh, opet da se vratim, mi smo imali u Zagrebu granicu na Krvovom mostu, koji se zato zove <laughs> Krvovi most. Dakle, zaboravlja se kako su se te stvari nekoliko stotina godina natrag drugče odvijale, i upravo je kapital bio taj, ne baš u Zagrebu, <laughs> ali negdje drugdje, koji je preko toga prolazio i upravo su ovi koji bismo danas zvali liberalima u ovom e, ne baš sasvim e, simpatičnom kapitalskom smislu bili ovdje i zaista zagovornici liberalnog rješenja, to znači federacije, u onom smislu u kojem federacija ne znači zapravo ništa drugo nego vertikalnu diobu vlasti. Horizontalna je opće poznata, zakonodavno izvršna e, sudbena. Ovdje nam treba vertikalna dioba u kojoj se subsidijarno, kako se to kasnije razvila formulacija, tada je nisu imali, određuje koja razina odlučuje o čemu. I onda se opet pojavljaju dva ekstrema. Jedan kaže što bliže narodu, jer oni koji su blizu narodu znaju što narod treba, što obični ljudi treba i s njima žive i tako dalje i tako dalje. I ta Amerika malih gradova je ostala zapravo dijelom samorazumijevanja, možda više nego dijelom realnosti. Na primjer, na razini toga da se šerifi u velikom dijelu Amerike i dalje biraju na izborima. I da kandidati za šerifa recimo mjesec, dva, tri prije izbora paze kako naplaćuju kazne za prekoračenje brzine. To je naprosto opće poznato. To je nešto od čega u Europi se svima diže kose na glavi, ali to je bio u Americi argument koji je značio blizu naroda. To je lokalna zajednica treba određivati. Stanovnicima bivših britanskih kolonija koje su 1783. izborile nezavisnost od kolonijalne metropole posebno su bila važna pitanja poreza i osobnih sloboda. Želja britanske vlade da prikupi što je moguće više poreza u kolonijama kako bi se platili troškovi ratova bila je važan razlog za pobunu protiv kolonijalne metropole. Zašto bi se jedna daleka vlada koje se moralo plaćati porez zamijenila drugom, makar ona bila bliža i nazivala se kontinentalni kongres. Pitanje osobnih sloboda bilo je također bitno. Kako osigurati da nova federalna vlada ne postane poput one u Londonu? Razloga za inzistiranje na slobodi bilo je mnogo. Jedan od njih ovako opisuje George Middlecough. Na poseban je način postojanje velikog broja crnih robova možda pomoglo potaknuti moćnike da zaštite slobode siromašnih bijelaca. Užas i robstva učinili su slobodne osjetljivima na blagoslove slobode. Ti užasi ih ipak nisu uvjerili da oslobode robove. Robovi su bili prevrijedni kao izvor radne snage. Robstvo je ohrabrilo bijelce da razmišljaju o svojoj slobodi. Naučilo ih je da je vlasništvo izuzetno važno, Vlasništvo nad sobom, zemljom i vlasništvo nad drugima činilo ih je slobodnima. I među bijelcima svih klasa ropstvo je utemeljilo neku vrstu jednakosti. Jednakost slobodnih ljudi koji su dobrim dijelom živjeli od rada porobljenih. Oni koji su Sjedinim državama željeli dati snažniju saveznu vladu od one koju su propisali članci konfederacije, morali su dobro paziti da se ne dobije dojam da stvaraju novu moćnu vladu. Ovi su rekli, ok, ova druga strana, ali po propisima, zakonima koje ćemo donositi zajednički. Su rekli, dobro, samo da se govorimo kako donosimo zajednički propise. Dakle, stalno se čini da govorite nešto što je potpuno jasno, sam rekao, proste, ali, na primjer, koliki broj država, odnosno koliki postotak država ili kolika većina među država nam treba da donesemo odluku. Neka bude zajednička odluka bili su veoma pametni za razliku, na primjer, od druga Kardelja puno kasnije i odmah su izbacili konsenzus. Jer im je bilo jasno da konsenzus znači isto što i VETA i da svetom nema života. Jer čim se traži konsenzus, svako ko je protiv je zapravo u poziciji veta, a onda počinju naprosto nesagledive trgovine. Ja tebi dam odustan od veta za članak 24, a ti meni daš svoj veto za članak 22, pa onda nekako se to izdogovara i to naprosto ne može funkcionirati. Oni su bili, opet ponavljam, i poslovni ljudi, uglavnom plantažeri. Ne baš zastupnici kapitala kao što to Birt kasnije kaže, dobro, to je bio tadašnji kapital. Bilo je nešto i pravi kapitalista u modernom industrijskom smislu, ali pretežite tu su bili plantažeri i njima je isto bilo važno da se to time is money, vrijeme, novac uzme u obzir, da se ne sjedi tu mjesecima, a pogotovo ako se sad sjedi mjesecima, da se onda kad počne ta nova zajednica funkcionirati, ne dogodi to da ona bude osuđena na dugotrajna zasjedanja, ucijene i tako dalje. I onda je došlo do toga da se konačno usidri diskusija na federaciji, na federaciji s tom radikalno jasno postavljenom, barem načelno postavljenom vertikalnom diobom vlasti, i odatle se da je praktički najveći dio diskusije se svodio na ta pitanja koje su nama danas više manje potpuno neinteresantna, ali su bila važna jer su prije svega pokazivala realističnost tih ljudi, a ne samo utopijsku sliku revolucionarne promjene kontinenta ili svijeta i slično. Za ustavnu konvenciju koja je počela zasjedati u Filadelfiji, 12 država koje su stvorile Sjedinjene američke države odabralo je 75 delegata. Jedino je Rhode Island odbio poslati svoje delegate, jer ta država je smatrala da novi ustav nije nužan. Na kraju je u Filadelfiju došlo 55 delegata, ali svi neće sudjelovati u radu konvencije. Najstariji među delegatima bio je Benjamin Franklin, star 81 godinu. Veliki dio ostalih bili su još mladi ljudi u svojim 30. ili 40. godinama. Najmanje 34 delegata imala su pravno obrazovanje. 21 delegat za život je zarađivao baveći se odvjetništvom. 19 delegata bili su plantažeri robovlasnici. Sedmero su bili trgovci, još je njih šest uglavnom odvjetnika bilo povezano s trgovinom. Mnogi od njih bili su izabrani u državne skupštine ili federalni kongres ili su obavljali funkcije u izvršnoj vlasti. Mnogi su bili i veterani rata za nezavisnost. U onoj večeri u kući Benjamina Franklina rane pridošlice na konvenciju Madison, Washington, Randolph, Morris, Wilson i njihov domaćin skovali su plan da se odmah nastoji uvjeriti konvenciju da nema smisla popravljati članke konfederacije, već da se mora napisati novi ustav koji će utemeljiti jaku federalnu vladu. Plan je dobio ime po državi iz koje je bila većina okupljenih na toj večeri. Plan iz Virginije, govori profesor doktor Žarko Puhovski. Najveći dio resursa je bilo doista zdravo razumsko reagiranje na dnevne nevolje. Kad god raspravlja, raspravlja o tomu da kaže, gledajte, ovo važi za, ne znam, vlasnike krava, ali ne važi za vlasnike ovaca. To bi danas izgledalo potpuno skaredno da se ustano rasprava na toj razini vodi, ali ili recimo brdoviti krajima o cestama treba drugčije odlučivati, manje jedinice jer su geografija drugčija i slično. Dakle, imali su veoma konkretne stvari pred očima nisu imali nikakve karte, 3D i ne znam šta drugo, nego su radili naprosto po onom što su poznavali svojih krajeva. Oni su tu jednu stvar veoma važnu odmah progutali. Svi su jedni drugima priznavali ovlasti da govore u ime svojih država. Dakle, nikom nije palo na pamet neka vrst paternalizma da ja vama kažem da vi iz Pensilvanije ne znate da ja zapravo bolje od vas znam što je dobro za ljude u vašoj državi. To je odmah bilo skinuto s jednog reda, to više što se u početku, kad se donose temeljni tekstovi, doista funkcionira po načelu konsenzusa. Pokuša se postići taj eh, committee eh, of style, dakle, tako da kažemo, odbor za ujednačavanje eh, formulacija, da donese formulacija koja će biti svima prihvatljiva. Tu su se riječi križale, imate nekih papira koji su ostali gdje se doslovce imate brdo deset puta se jedna riječ piše pa se križe, pa se druga riječ piše pa se križe. Dakle, imamo situaciju u kojoj se određuje kako ćemo donijeti tu odluku i određuje se da ćemo to učiniti e, reagirajući na nevolju, doslovce na nevolju, sa zapravo samo dvije knjige u glavi, a to su Locke i Montesquieu. Nasprot svim pričama Rousseau nikakvu ulogu nije igrao preveo sa francuskim i engleskim. Monteskija su više manje svi znali dio vlasti. Interesantno je, jedna opet tih nepravdi iz historije ideja, Locke je zapravo prvi uveo raspravu koncept diobe vlasti, ali njegov koncept nije uzet ozbiljno obzir, druge stvari su uzete kod njega ozbiljno obzir. Montesquieuov koncept diobe vlasti je uzet u obzir. To je jedna od posebno tragičnih ličnosti u historiji filozofije, to je jedan ozbiljan konzervativac koji je htio spasiti poredak i napisao revolucionarnu knjigu. Ustavna konvencija u Filadelfiji počela je raditi s 11 dana zakašnjenja. Prva sjednica održana je tek 25. svibnja 1787. Za predsjednika konvencije jednoglasno je izabran George Washington. Njemu je tada bilo 55 godina i još je, kako to piše Jill Lepore, bio naučit čovjek. Tu su sliku narušavali samo njegovi zubi koji su istrunuli i zamijenjeni su protezom od slonovače u kojoj je bilo umetnuto i devet zubi izveđenih od robova. Washington je u uživao ugled jer je na kraju rata za nezavisnost predao zapovjedništvo na desetinama tisuća vojnika i otišao na imanje na kojem je pažljivo se čuvao od bilo kakvog sudjelovanja u politici. Čak je odbijao i ugošćavati svoje prijatelje iz rata i ugledne političare jer nije htio da to potakne priče da on želi vlast. Uči početka Ustavne konvencije Washington je rekao Jeffersonu ove riječi. Savezna je vlada na svom kraju. I ako se ne nađe lijek za nju, nužno će nastupiti anarhija i pometnja. Konvencija je završila s radom 17. rujna 1787. Pred Washingtonom koji je sjedio u stolici pored prozora, usaglašeni tekst prijedloga ustava počeli su potpisivati delegati koji su ga pomogli napisati. Što su ti ljudi stvorili u četiri mjeseca za sjedanje u Filadelfiji, poslušajte sljedećeg četvrtka. Slušali ste povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimio Zoran Sajko. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2023. godina.